Pars hexagesima secunda vulgate Clementine. Haec transscriptio a Societate Libri Voce facta bono publico usu iest. Caput trigesimum tertium. Audi igitur iov et loquia mea et omnes sermones meos ausculta. Ecce aperui os meum Locoatur lingua mea in faucibus meis. Simplici corde meo sermones mei et sententiam puram labia mea loquentur. Spiritus Dei fecit me et spiraculum omnipotentis vivificavit me. Si potes responde mihi et adversus facie meam consiste ecce et me sicut et te fecit deus et de eodem luto ego quoque formatus sum veruntamen miraculum meum non te terreat et eloquentia mea non sit tibi gravis di existi ergo in auribus meis et vocem verborum tuorum audivi mundus sum ego et absque delicto immaculatus et non est iniquitas in me quia querelas in me reperit ideo arbitratus est me inimicum sibi posuit in nervo pedes meos custodivit omnes semitas meas hoc est ergo in quo non es justificatus respondebo tibi quia maior sit deus homine adversus eum contendis quod non ad omnia verba responderit tibi semel loquitur deus et secundo id ipsum non repetit per somnium in visione nocturna quando irruit sopor super homines et dormiunt in lectulo tunc aperit aures virorum et erudiens eos instruit disciplina ut avertat hominem ab his quae facit et liberet eum de superbia eruens animam eius a corruptione et vitam illius ut non transeat in gladium increpat quoque per dolore min lectulo et omnia ossa eius marcescere facit abominabilis ei fit in vita sua panis et anime illius cibus ante desiderabilis tabescet caro eius et ossa quae tecta fuerant nuda buntur apropinquavit corruptioni anima eius et vita illius mortiferis si fuerit pro eo angelus loquens unus de millibus ut annunciet hominis equitatem miserebitur eius et dicet libera eum ut non descendat in corruptionem in veni in quo ei propitier consumta est caro eius a suppliciis revertatur ad dies adolescentiae suae de precabitur deum et placabilis ei erit et videbit faciem eius in jubilo et reddet homini justitiam suam respiciet homines et dicet peccavi et vere deliqui et ut eram dignus non recepi liberavit animam suam ne pergeret in interitum sed vivens lucem videret Ecce hac omnia operatur Deus tribus vicibus per singulos ut revocet animas eorum a corruptione et illuminet luce viventium attende job et audi me et tace dum ego loquor si autem habes quod loquaris responde mihi loquere volo enim te apparere iustum quod si non habes audi me tace et docebo te sapientiam Caput trigesimum quartum. Pronuncians itaque Eliu etiam haec locutus est. Audite sapientes verba mea et eruditi auscultate me. Auris enim verba probat et guttur escas gustu die judicat. Judicium eligamus nobis et inter nos videamus quid sit melius. Quia dixit Job, justus sum, et Deus subvertit judicium meum, in judicando enim me mendacium est, violenta sagitta mea, absque ullo peccato. Quis est vir ut est Job, qui bibit subsannationem quasi aquam, qui graditur cum operantibus iniquitatem, et ambulat cum viris impiis, dixit enim non placebit vir Deo, etiam si cucurrerit cum eo. Ideo viri concordati, audite me, absit a Deo impietas, et ab omni potente iniquitas, opus enim hominis redde tei, et iusta vias singulorum restituet eis. Vere enim Deus non condemnabit frustra, nec omnipotens subvertet judicium. Quem constituit alium super terram, aut quem posuit super orbem quem fabricatus est, si di rexerit ad eum cor sum, spiritum illius et flatum ad se traet deficiet omnis caro simul et homo in cinerem revertetur si habes ergo intellectum audi quod dicitur et ausculta vocem eloqui mei nunc quid qui non amat iudicium sanari potest et quomodo tu eum qui iustus est in tantum condemnas qui dicit regi apostata qui vocat duces impios qui non accipit personas principum nec coniovit tyrannum cum disceptaret contra pauperem opus enim manum eius sunt universi subito morientur et in media nocte turbabuntur populi per transibunt et auferent violentum absque manu oculi enim eius super vias hominum et omnes gressus eorum considerat non sunt tenebre et non est umbra mortis ut abscondantur ibi qui operantur iniquitatem neque enim ultra in hominis potestate est ut veniat ad eum in judicium contra et multos et innumerabiles et stare faciet allios pro eis novi tenim opera eorum et id circo inducet noctem et conterentur quasi impios percussi teos in loco videntium qui quasi de industria recesserunt ab eo, et omnes via seius intelligere no luerunt, ut per venire facerent ad eum clamorem egeni, et audiret vocem pauperum. Ipso enim concedente pacem quis est qui condemnet, ex quo absconderit vultum, quis est qui contempletur eum et super gentes et super omnes homines qui regnare facit hominem hypocritam propter peccata populi quia ergo ego locutus sum ad deum te quoque non proibebo si erravi tu doce me si iniquitatem locutus sum ultra non adam non quid a te deus expetit eam quia displicuit tibi tu enim cepisti loqui et non ego quod si quid nostri melius loquere viri intelligentes loquantur mihi et vir sapiens audiat me iob autem stulte locutus est et verba illius non sonant disciplinam Pater mi probetur Job usque ad finem ne desinas ab omine iniquitatis quia addit super peccata sua blasphemiam inter nos interim constringatur et tunc ad judicium provocet sermonibus suis deum caput 35 igitur elio hac rursum locutus est non quid eco a tibi videtur tua cogitatio ut diceres iustior sum deo digisti enim non tibi placet quod rectum est vel quid tibi proderit si ego peccavero itaque ego respondebo sermonibus tuis et amicis tuis tecum. Suspicia celum et intuere, et contemplare etera quod altior te sit. Si peccaveris, quid ei nocebis, et si multiplicate fuerint iniquitates tue, quid facies contra eum? Porro si juste egeris, quid donabis ei? aud quid de manu tua accipiet homini qui similis tui est nocebit in pietas tua et filium hominis adiuvabit justitia tua propter multitudinem calumniatorum clamabunt et eiulabunt propter vim brachii tyrannorum et non dixit ubi est deus qui fecit me qui dedit carmina in nocte qui docet nos super iumenta terre et super volcres celi erudit nos ibi clamabunt et non exaudiet propter superbiam malorum non ergo frustra audiet deus et omnipotens causas singulorum in tuo habitus etiam cum dixeris non considerat judicare coram illo et expecta eum nunc enim non infert furorem suum nec ulcisitur scelus valde ergo iob frustra aperit os suum et absque scientia verba multiplicat caput 36 addens quoque eliu ac locutus est. Sustine me Paululum et indicabo tibi. Ad enim habeo quod pro Deo loquar. Repetam scientiam meam a principio et operatorem meum probabo iustum. Vere enim absque mendatio sermones mei et perfecta scientia probabitur tibi deus potentes non abicit cum et ipse sit potens sed non salvat impios et iudicium pauperibus tribuit non auferet a iusto oculos suos et reges in solio collocat in perpetuum et illi eriguntur et si fuerint in catenis et vinciantur funibus paupertatis indicabit eis opera eorum et celera eorum quia violenti fuerunt revelabit quoque aurem eorum ut corripiat et loquetur et revertantur ab iniquitate si audierint et observaverint complebunt dies suos in bono et anno suos in gloria si autem non audierint transibunt per gladium et consumentur in stultitia simulatores et callidi provocant iram dei neque clamabunt cum vincti fuerint morietur in tempestate anima eorum et vita eorum inter effeminatos et ripiet de angustia sua pauperem et revelabit in tribulatione aurem eius igitur salvabit te de ore angusto latissime et non abente fundamentum subter se requies autem mense tue erit plena pinguedine causa tua quasi impi iudicata est causam iudiciumque recipies non te ergo superet ira ut aliquem opprimas nec multitudo donorum inclinet te de pone magnitudinem tuam absque tribulatione et omnes robustos fortitudine ne pro tras noctem ut ascendant populi pro eis cave ne declines ad iniquitatem hanc enim te pisti sequi post miseriam et deus excelsus in fortitudine sua et nullus ei similis in legislatoribus quis poterit scrutari via seius aut quis potest ei dicere operatus est iniquitatem memento quod ignores opus eius de quo cecinerunt viri omnes homines vident eum unus quisque intuetur procul et deus magnus vincens scientiam nostram numeros annorum eius inestimabilis qui aufert stillas pluvie et effundit imbres ad instar gurgitum qui de nubibus fluunt quae pretexunt cuncta de super si voluerit extendere nubes quasi tentorium suum et fulgurare lumine suo de super cardines quoque maris operiet per hac enim iudicat populos et dat escas multis mortalibus in manibus abscondit lucem et praecepit ei ut rursus adveniat annunciat de ea amico suo quod possessio eius sit et ad eam possit ascendere caput trigesimum septimum super hoc expavit cor meum et emotum est de loco suo audite auditionem in terrore vocis eius et sonum de ore illius procedentem subter omnes celos ipse considerat et lumen illius super terminos terre post eum rugiet sonitus tonabit voce magnitudinis sue et non investigabitur cum audita fuerit vox eius tonabit deus in voce sua mirabiliter qui facit magna et inscrutabilia qui precipit nivi ut descendat in terram et iemis pluviis et imbri fortitudinis suae qui in manu omnium hominum signat ut noverint singuli opera sua ingredietur bestia latibulum et in antro suo morabitur ab interioribus egredietur tempestas et ab arcturo frigus flante deo concrescit gelu et rursum latissime funduntur aquae frumentum desiderat nubes et nubes spargunt lumen suum quae lustrant per circuitum quocunque eas voluntas gubernantis duxerit ad omne quod praeceperit illis super faciem orbis terrarum sive in una tribu sive in terra sua sive in quo cumque loco misericordiae sue eas iusserit inveniri. Ausculta hec Job, sta et considera mirabilia Dei, nunquid scis quando preceperit Deus pluvis, ut ostenderent lucem nubium eius, nunquid nosti semitas nubium magnas et perfectas scientias non vestimenta tua calida sunt cum perflata fuerit terra austro tu forsitan cum eo fabricatus est celos qui solidissimi quasi ere fusi sunt ostendi nobis quid dicamus illi nos quipe involvimur tenebris, quis narrabit eique loquor, etiam si locutus fueri tomo devorabitur. At nunc non vident lucem, subito aer cogetur in nubes, et ventus transiens fugabit eas. Ab aquilone aurum venit, et ad deum formi dolosa laudatio digne eum invenire non possumus magnus fortitudine et iudicio et justitia et enna rari non potest ideo timebunt eum viri et non audebunt contemplari omnes qui sibi videntur esse sapientes caput 38 Responde sautem Dominus Iob de turbine dixit. Quis existe involvens sententias sermonibus imperitis? Accinge sic ut vir lumbos tuos interrogabo te et responde Mici. Ubi eras quando ponebam fundamenta terre? Indica Mici, si habes intelligentiam quis posuit mensuras eius sienosti, nosti vel quis tetendit supeream lineam super quo bases illius solidate sunt aut quis de misit lapidem angulare meius cum me laudarent simul astra matutina et jubilarent omnes filii dei quis conclusit hostis mare quando erumpebat quasi de vulva procedens cum ponerem nubem vestimentum eius et caligine illud quasi pannis infantiae obvolverem circunde di illud terminis meis et posui vectem et ostia et dixi usque hoc venies et non procedes amplius et hic confringes tumentes fluctus tuos nunc quid post ortum tuum precepisti di luculo et ostendisti aurore locum suum et tenuisti concutiens extrema terre et excussisti impios exea restituetur ut lutum signaculum estabit sicut vestimentum auferetur ab impiis lux sua et brachium excelsum confringetur nunquid ingressus est profunda maris et in novissimis abissi deambulasti nunquid aperte sunt tibi porte mortis et ostia tenebrosa vidisti non quid considerasti latitudinem terre indica amici si nosti omnia in qua via lux habitet et tenebrarum quis locus sit ut ducas unum quodqued ad terminos suos et intellegas semitas domus eius Siebas tunc quod turus esses, et numerum dierum tuorum noveras? Nunquid ingressus es thesauros nivis, aut thesauros grandinis aspexisti, quae preparavi in tempus hostis, in diem pugnie et belli, perquam viam spargitur lux, dividitur astus super terram, quis dedit vehementissimo imbri cursum et viam sonantis tonitrui ut plueret super terram absque homine in deserto ubi nullus mortalium comoratur ut impleret inviam et desolatam et produceret herbas virentes quis est pluvie pater vel quis genuit stillas auroris de cuius utero egressas est glacies et gelu de celo quis genuit in similitudinem lapidis aquae durantur et superficies abissi constringitur nunc quid coniungere valebis micantes stellas pleiadas aut gerum arcturi poteris dissipare non quid producis luciferum in tempore suo et vesperum super filios terre consurgere facis non quid nostri ordinem celi et pones rationem eius in terra non quid elevabis in nebula vocem tuam et impetus aquarum operiet te non quid mites fulgura et ibunt et revertentia dicent tibi atsumus quis posuit in visceribus hominis sapientiam vel quis dedit gallo intelligentiam quis en rabit celorum rationem et concentum celi quis dormire faciet quando fundebatur pulvis in terra et glebe compingebantur nunquid capies leene predam et animam catulorum eius in plebis quando cubant in antris et in specubus insidiantur quis preparat corvo escam suam quando pulli eius clamant ad deum vagantes eo quod non habeant cibos caput 39 Nunquid nosti tempus partus ibicum in petris vel parturientes cervas observasti di numerasti menses conceptus earum et sisti tempus partus earum incurvantur ad fetum et pariunt et rugitus emittunt separantur filii earum et pergunt ad pastum egrediuntur et non revertuntur ad eas. Quis di misit onagrum liberum et vincula eius quis solvit? Cui dedi in soli domum et tabernacula eius in terra salsuginis? Contemnit multitudinem civitatis, clamorem exactoris non audit circumspicit montes pasque sue et virentia coeque perquirit Nunquid quid volet rinoceros servire tibi aut morabitur ad praesepe tuum nunquid quid alligabis rinocerota ad arandum loro tuo aut confringet glebas valium post te non quid fiduciam habebis in mania fortitudine eius et derelinques linques ei labores tuos non quid credes illi quod sementem reddat tibi et aream tuam congreget penna strutionis similis est pennis erodii et accipitris quando de relinquit ova sua in terra tu forsitant in pulvere calefacie sea, oblivisitur quod pes conculce tea, aut bestia agri conterat, duratur ad filios suos, quasi non sint sui. Frustra laboravit, nullo timore cogente. Privavit enim eam Deus sapientia, nec dedit illi intelligentiam cum tempo in altum alas erigit deridet equum et ascensorem eius. non quid praebebis equo fortitudinem aut circundabis collo eius innitum Non quid suscitabis eum quasi locustas gloria narium eius terror terram ungula fodit exultat audacter in occursum pergit armatis contemnit pavorem nec cedit gladio super ipsum sonabit faretra vibrabit asta et clipeus fervens et fremens sorbet terram nec reputat tube sonare clangorem ubi audirit buccinam dicit va procul odoratur bellum exhortationem ducum et ululatum exercitus nunc quid per sapientiam tuam plumescit accipiter expandens alas suas ad austrum nunc quid ad preceptum tuum elevabitur aquila et in arduis ponet nidum suum in petris manet et in preruptis silicibus commoratur atque in accessis rupibus inde contemplatur escam et ad longe oculi eius prospiciunt pulli eius lambent sanguinem et ubicumque cadaver fuerit statim adest et ad 10 dominus et locutus est ad iob Nunquid qui contendit cum Deo, tam facile conquiescit. Utique qui arguit Deum, debet respondere ei. Respondes autem Job Domino dixit. Qui levitur locutus sum, respondere quid possum? Manum meam ponam super os meum. Unum locutus sum, quod utinam non digsissem, et alterum quibus ultra non Adam. Caput quadragesimum. Responde sautem Dominus Job de turbine dixit. Accinge sicut vir lumbos tuos interrogabo te et indica mihi. Nunquid irritum facies judicium meum et condemnabis me ut tu justificeris? et si habes brachium sicut Deus, et si voce simili tonas, circunda tibi decorem, et in sublime erigere, et esto gloriosus, et speciosis in duere vestibus, disperge superbos in furore tuo, et respiciens omnem arrogantem humilia respice cunctos superbos et confunde eos et contere impios in loco suo absconde eos in pulvere simul et facies eorum de emerge in foviam et ego confitebor quod salvare te possit destra tua ecce behemoth quem feci tecum fenum quasi bos comedet fortitudo eius illumbis eius, et virtus illius in umbilico ventris eius. Stringit caudam suam quasi cedrum, nervi testiculorum eius perplexi sunt. Ossa eius velut fistulae aeris, cartilago illius quasi laminae ferre Ipse est principium viarum Dei, qui fecit eum applicabit gladium eius huic montes herbas ferunt omnes bestiae agri ludent ibi sub umbra dormit in secreto calami et in locis humentibus protegunt umbrae umbra meius circundabunt eum salices torrentis ecce absorbebit fluvium et non mirabitur et abet fiduciam quod influat Jordanis in os eius. In oculis eius quasi amo capiet eum, et in sudibus perforabit nares eius. An extraere poteris leviatan hamo, et fune ligabis linguam eius, nunquid pones circulum in naribus eius, aut armilla perforabis maxilla meius non quid multiplicabit ad te preces aut loquetur tibi mollia non quid feriet te cum pactum et accipies eum servum sempiternum non quid illudes ei quasi avi aut ligabis eum ancillis tuis concident eum amici dividend illum negotiatores non quid in plebis sagenas pelle eius et gurgustium apicium capite illius pone super eum manum tuam memento belli nec ultra adas loqui ecce spes eius frustrabitur eum et videntibus contis precipitabitur caput quadragesimum primum non quasi crudelis suscitabo eum quis enim resistere potest vultui meo quis ante dedit mihi ut reddam ei omnia quae sub cielo sunt mea sunt non parcam ei et verbis potentibus et ad de precandum compositis quis revelabit facem indumenti eius et in medium oris eius quis intrabit. Portas vultus eius quis aperiet, per girum dentium eius formido. Corpus illius quasi scuta fusilia, compactum squamis se prementibus. Una uni coniungitur. Et ne spiraculum quidem incedit per eas, una alteri aderebit et tenentes se ne quaquam separabuntur sternutatio eius splendor ignis et oculi eius ut palpebre di luculi de ore eius lampades procedunt sic ut tade ignis accense de naribus eius procedit fumus sic ut olle succense atque ferventis halitus eius prunas ardere facit et flamma de ore eius egreditur in collo eius morabitur fortitudo et facem eius precedit gestas. membra carnium eius coerentia sibi mittet contra eum fulmina et ad locum allium non ferentur Coreius indurabitur tanquam lapis et stringetur quasi malleatoris incus cum sublatus fuerit timebunt angeli et territi purga abuntur. cum apprehenderit eum gladius subsistere non poterit neque asta neque thorax reputabit enim quasi paleas ferrum et quasi lignum putridum est non fugabit eum vir Sagittarius in stipulam versi sunt ei lapides funde quasi stipulam estimabit malleum et eridebit vibrantem hastam sub ipsunt erunt radii solis et sternet sibi aurum quasi lutum fervescere faciet quasi ollam a profundum mare et pone quasi cum unguenta bulliunt posteum lucebit semita estimabit abyssum quasi senescentem non est super terram potestas quae comparetur ei qui factus est ut nullum timeret omne sublime videt ipse est rex super universos filios superbie caput quadragesimum secundum Responde sautem Job domino dixit Scio quia omnia potes et nulla te latet cogitatio Quis est iste qui celat consilium absque scientia Ideor incipienter locutus sum et quae ultra modum excederent scientiam meam audi et ego loquar interrogabo te et responde mihi auditu auris audivi te nunc autem oculus meus videt te id circo ipse me reprehendo et ago penitentiam in favilla et cinere posquam autem locutus est dominus verba haec ad job dixit ad Eliphas temanitem iratus est furor meus in te et in duos amicos tuos quoniam non estis locuti coram me rectum sic ut servus meus iob sumite ergo vobis septem tauros et septem arietes et ite ad servum meum iob et offertem holocaustum pro vobis iob autem servus meus orabit pro vobis facem eius suscipiam ut non vobis imputetur stultitia, neque enim locuti estis ad me recta, sicut servus meus iob. Abierunt ergo Eliphas temanites, et baldad suites, et sofar namatites et fecerunt sicut locutus fuerat dominus ad eos, et suscepit dominus faciem iob, Dominus quoque conversus est ad penitentiam Job, cum oraret ille pro amicis suis, et adidit Dominus omnia quae cumque fuerant Job duplicia. Venerunt autem ad eum omnes fratres sui, et universe sorores sue, et cumti qui noverant eum prius, et comederunt cum eo panem in domo eius et moverunt super eum caput et consolati sunt eum super omni malo quod intulerat dominus super eum et dederunt ei unus quisque ovem unam et in aurem auream unam dominus autem benedixit novissimis iob magis quam principio eius et facta sunt ei quattuordecim millia ovium et sex millia camelorum et mille iugaboum et mille asine et fuerunt ei septem filii et tres filiae et vocavit nomen unius diem et nomen secunde Cassiam et nomen tertiae Cornus non sunt autem invente mulieres speciose sicut filia Job in universa terra deditque eis pater suus hereditatem inter fratres earum vixit autem Job post hec centum quadraginta annis et vidit filios suos et filios filiorum suorum usque ad quartam generationem et mortus est senex et plenus dierum. Finis partis sexagesime secundae.